I tako stigo smo do jedne jako bitne crte u životu tih ljudi koja ih je gotovo sve obilježila. A to je njihova ustrajnost u obavljanju noćnog namaza ljeti i zimi povodeći se za hadisom poslanika sallallahu alaihi ve sellem alaikum bi qiyamil lejl fe innehu de'bu salihina qablakum وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد نعم هذه سيبليج إمام ترمزي الشيخ الباني kaže da je hasen. A on glasi klanjajte noćni namaz jer je to običaj, sunnet dobrih Allahovih robova iz naroda prije vas. On vas približava svom vašem gospodaru, on je razlog praštanja grijeha, odvraća čovjeka od grijeha, a i štiti tijelo od bolesti. Hajde da definišemo šta je noćni namaz. Noćni namaz je svaka nafila fila u ovom našem terminološkom smislu. Inače, u noćne namaze spada jakšam, jacija i to. Međutim, u ovom, u smislu ovog o čemu mi govorimo, to je svaka nafila koja se klanja od, od jacije namaza do zore. To spada šta? U noćni namaz. Po toj definiciji, vitra je li noćni namaz ili nije? Jeste vitra spada u noćninu. Po toj definiciji, ako bi čovjek klanio s prva noć, recimo jace je noćas, u koliko sati? U 9 sati. Ako bi klanio čovjek došao u kući i klanja u 10 dva rekata, je li spada u noćni namaz? Spada u noćni namaz. A ako bi čovjek klanio u 12 sati, spada u u noćni namaz. I zbog toga nekakva podjela to noći dijeli se na tri trećine, a noć počinje od akšama do zore. Znači, ako hoćete da izmerite kad je trećina noći, pola noći nije u 12 sati. To je ponoć po nekakvom našem terminološkom smislu, ali nije to u šarijetu pola noći. Noć se mjeri od akšama pa do zore. Pa recimo sad, ako je akšam, u koliko sati, nek bude u pola osam, malo je posle pola osam, 15 do osam recimo, ali nek bude osamet. A zora ukoliko, nek bude u četiri, nije važno. Podijeliš od osam do četiri na tri jednaka dijela i to su trećine noći najbolji noćni namaz je klanjati kada? U zadnjoj trećini noći. Međutim, čovjek ako klanja u drugoj trećini noći, smatra se da je klanju noćni namaz. Ako bi klanju u prvoj trećini noći, smatra se da je klanju noćni. Nakon šta više, u niz hadisa poslanih sallallahu alaihi ve selleme preporučio je ashabima da klanjaju s prva noći. Ebu Hureyre radijallahu anhu preporučio je, kako on kaže, oporučio mi je moj miljenik troje, pa između ostalog rekao da klanja vitre s prva noći. Prije spavanja. Zato što je Buhurirevo stanje tada bilo tako, on je tražio znanje ovaj, i nije podnosio u tom slučaju recimo neko buđenje kasno i tako dalje i ostalo. I poslanik je vidio da je u njegovom slučaju najbolje šta? Da klanja s prva noći dok je drugim, a on sam, poslanik sallallahu alaihi sallam, klanjao je nekada s prva noći, nekada u drugoj trećini noći, a nekada u, najčešće u zadnjoj trećini noći kad je i, naj, i najbolji. Kako da protumačimo to što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao s prva nekada? Tumači se ulema to tumači na dva načina. Prvo kažu da je poslanik sallallahu alejhi namjerno htio pokazati da je dozvoljeno da se noći namaz može klanjati iz prva noći i u sredini noći i na kraju noći. Drugo, kažu nije poslanik za selem tu ubirao neku, nešto posebno, nego jednostavno kako mu je stanje bilo i vrijeme dozvoljavalo, tako je i klanio. Pa kad je recimo bio u prilici da klanja i bolje bilo za njega da klanja s prva noći, klanio je s prva noći kad se probudi u pola noći, u sredini noći, klanja u sredini noći. Ali kažem, najčešće Maksum se budio da klanja u zadnjoj trećini noći. Vratimo se sad na hadis. Klanjajte noćni namaz, klanjajte noćni namaz, jer to je običaj dobrih ljudi iz naroda prije nas. Znači i narodi prije nas imali su namaz, a posebno noćni namaz. I zbog toga Ulema po konsenzusu kaže da je najbolja na fila u namazima noćni namaz. Posle farzova noćni namaz je najbolja na fila. Jeste primijetili ovdje kako poslanik sallallahu alaihi sallam povezuje dobre ljude, dobrotu čovjeka da bude salih sa noćnim namazom? I to dvoje je zaista povezano. Ja to često ovako primijetim u biografijama učenjaka i velikana, recimo iz bilo koji uzmi, bilo koju knjigu govori o nekom alimu ili nekom čovjeku koji je dobar, obavezno ćeš naći da je klanjao noćni namaz. Obavezno ćeš naći šta? Da je klanjao noćni namaz. To je neminovno. Dalje, vahuva kurbetun ila rabbikum. I on vas približava svome gospodaru mi imamo nekoliko stepeni približavanja Allahu Đelešanu. To su tri stepena. Znači, mi kad govorimo o našem približavanju Allahu Đelešanu, ljudi su, ljudi su, inače sva stvorenja, čak i meleci, poredani po stepenima kod Allaha Đelešanu. Nisu svi na istom stepenu. Od meleka je najodabraniji ko Džebrajl, ili Džibril. Oboje može. Od ljudi ko Muhammed sallallahu alejhi ve Zatim Ibrahim, zatim ostala trojica ulul poslanika, zatim poslanici, pa vjerovjesnici, pa iskreni vjernici, pa ulema, pa šehidi i tako dalje, pa do onih dobrih vjernika. Ali svako ima svoj stepen u skladu s tim koliko se uspio približiti Allahu Đelešanu za svog života. Je li tako? Ali svi ti stepeni ne izlaze iz tri osnovna stepena prvi stepen je približavanje Allahu Đelešanuhu farzovima. Izvršavanjem farzova i ostavljanjem harama. To je šta? Stepen Islama, odnosno da prevedemo riječ Islam pokornosti. Stepen pokornosti Allahu Đelešanuhu pokorio se čovjek. Ono Onome što Allah od njega traži. Odnosno, Allah naredio klanjaj danas podne četiri rekata farza, on klanja četiri rekata farza. To je prvi stepen. Drugi stepen je da čovjek uz farzove doda na file, a ostavi neke pokuđene stvari, me kruhe mi to zove. To je stepen šta? Imana. Mu'min. Drugi stepen. Stepen izdan. I treći stepen je tre, stepen ihsana, a to je da čovjek posveti cijeli svoj život, svo svoje slobodno vrijeme pokornosti Allahu Đalešu. Sa ta pokornost može biti u skladu sa čovjekovim mogućnostima, pa recimo nekada posvijeti svoj život podučavanju drugih islamu, uči ih islamu, poziva ih u islam i tako dalje. Brani islam od nepravednih napada i tako dalje. Drugi opet posvijeti se i badetu. Nema toliko znanja da bi mogu na tom polju, ali posvijeti se i badetu i posti recimo Davudov post. Posti, klanja recimo pored ovih sunnita, pritvrđenih, nepritvrđenih, klanja još i noćnog namaza dosta, i dnevnog namaza dosta, i tako dalje. To je ihsan. Uz, naravno, obaveznu komponentu, a to, to je međunutski odnosi, a u njima se čuva troga. Prvo, da ne čini nikom nasilje i nepravdu. Drugo, da čini dobro koliko može. I treće, da ispuni sva prava i obaveze koje drugi imaju kod njega. Koliko u To je recimo žena, djeca, porodica, ne znam, neki ugovori koje sklopiš ljudima pa je dužan nešto da uradi, da izvrši i tako dalje. To se sve ubraja u to. Sljedeće ovdje imamo briše grije. Imaju određene stvari i badeti i radnje zbog kojih Allah Đelešanu u čovjeku briše grije. Jedna od tih radnje je šta? Noćnina. Innel hasenati judhibne se i jat. Zaista dobra djela poništavaju loša djela. Znači, klanja čovjek noćni namaz, Allah mu briše grijehe zbog toga i to je jasno. Vomen hatu nil ithm i štiti čovjeka od grijeha, odvraća ga od grijeha, noćni namaz. Kako to? Evo ja ću vam samo navesti jedan, jedan grijeh, jedan problem koji je jako raširen među ljudima danas, čak i među omladinom ili ljudima koji kažu ili hoće da slijede vjeru baš onako potanko. Ustajanje na sabah na vrijeme. Ogroman problem. Većina ljudi, to se vidi po džematima na sabahu, kad dođeš u većinu džemata, nema skoro nikog. Oni što dolazi stalno, znači ovi ili su prespavali, ili ako su u najboljem slučaju i klanjali, nisu došli opet šta? u džema da klanjaju. A i to je problem. Ali pitam ja sad vas, ako čovjek ustane pred zoru i klanja noćni namaz, da li će takav čovjek ne doći na sabah, recimo, ili u najgorijem slučaju ne klanjati sabah? To se ugla, rijetko dešava. Znači, obično onaj ko klanja noćni namaz, on čuva i sabah. Klanja i sabah na vrijeme i na vakat. To je samo jedan primjer, a ima ih još puno, jer noćni namaz pojača čovjeku iman. Inače, ne može se opisati riječima ili to čovjek ne, ne osjeti zaista u tim satima, tim kasnim satima. To je poseban doživljaj. Čak i Allah Žešanu spominje o tome napominjući svog poslanika da noćni namaz ima posebnu težinu. Prema tome, to je jako, jako bitno. U matradetun li dan ili i štiti tijelo od bolesti. Znači, ustajanje u tim satima šta je zdravo za tijelo. Naravno, ne može biti zdravo ako čovjek legne u 12 ili u 1 i hoće ustati u 3. Ne samo da nije, nije zdravo, nego i ne može ni da hoće. Znači, sunnet poslanika sallallahu alaihi sallam mora se gledati u cijelini. A to je da je sunnet spavati s prva noći posle jacije. Ako čovjek legne s prva noći, a zna se danas je naučno potvrđeno da je san s prva noći najbolji za tijelo, i čovjek ako zaspi s prva noći jedan sat bolje mu je nego deset sati posle toga, jer se tijelo tad odmara, ima potrebu, tad će mu biti zdravo ustati u to vrijeme. Ja sam skoro gledao, jedan je doktor, ljekar na ime, pokazivao na tim slajdovima šta se dešava u toku noći u čovjekovom tijelu. I spominio neke kiseline koje se bude u želdacu, ovo, ono, svašta nešto. Uglavnom, rezultat je bio da taj nalaz ljekara koji su pratili šta se dešava u čovjekovom tijelu u toku cijele noći, neosporno ukazuje da je jako zdravo i korisno za tijelo da jedan dio noći provede upravo u ibaretu i da se čovjek probudi tada Čak je zdravo da se čovjek probudi tada u to vrijeme i ako ne klanja, recimo. Nije problem samo u namazu, nego u buđenju u tom dijelu noći korisne za tijelo, a naravno musliman to ustaje i budi se u te kasne ili ako ćete rane sate ovaj, zbog namaza. Abdulaziz ibn Ebu Davud njemu su znali nekad prostrijet prostirku krevet Pa bi on ovako stavio ruku na to i regovorio bi Ah, što si mehak, krevet, fin. Međutim, dženecka prostirka je puno mekša. Zatim bi ustao klanjati sve do za A naš poslanik, sallallahu alaihi sellem, koji inače bio vođa u svakom hajru, klanjao bi dok mu ne bi popucala stopala i otekle pod koljenice. Znači, znate, kad ostajanje nekad pete, ono malo popucaju, toliko bi poslani se nam klanju, pa bi mu rekli, za, zašto ti to radiš kad su ti oprošteni svi grijesi, on bi rekao, efela je kuno abden šekura, zar da ne budem zahvalan rob Allahu Đalešanu. Prije neko što uđemo sad u sljedeće neke stvari, da li čovjek, ako ustane noću, da li mu je bolje da klanja ili da uči Kur'an, ili da zikri. Znači, može, prije svega dozvoljeno je sve. Ali naravno, sad ćemo raditi posle toga adete, odnosno šta je najbolje, kako je sunnet klonjet noćni namaz, ovaj, najbolje je da čovjek krene s namazom, pa ako želi da jedan dio odvoji za učenje Kur'ana, može, ali pred samu zoru, ako već dočeka zoru, najbolje je da uči istighfar. Da moli Allah da mu oprosti u te zadnje trenutke od, ovaj, noć. U tim zadnjim trenucima noći. A kako se inače klanja noćni namaz po sunnetu? Noćni namaz se klanja po sunnetu tako što čovjek čim se probudi spomene Allaha Đelešanu. Ako ne zna dovu prilikom buđenja, onda dovoljno reći bismillah ili alhamdulillah ili da spomene Allah Đališan. Zatim, prije bilo čega drugog, treba da ode i zaperi nos. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da šejtan prenoći u nosnicama čovjeka, pa duboko izaperite nos i to on će otići. Znači, zaprati nos prije abdesta, prije čega. I zato ljudi nekad kad ujutru ne mogu da se razbude, umivaju se vodom, polive se vodom, malo da se razbude, ali ne mogu se opet razbuditi. Pravo će se čovjek tek razbud kad zapere nos. Znači, zaprati nos duboko. Koliko čovjek ima potrebu, dva, tri puta, nije, nije problem. Nakon toga, naravno, obavio se te fiziološke potrebe koje imaju i uzima se abdest. Ali prije svega, čak i prije fizioloških potreba, ako čovjek je u stanju, može da se trpi, treba da je zapere nos. Zatim uzme abdest, abdesti se i klanja dva kratka rekata. To je sunnet. Klanjati dva kratka može s fatihom ili s fatiha i kraća sura. Neka od 22 ove posle, zadnje kuranske sure koje su kratke. A onda nakon toga ako hoće, jer tada će postići ono što je rečeno u Buharijevom sahihu, da je poslanik sa sredom rekao na ime, da kada čovjek se probudi pa spomene Allaha Đelešanuhu, odveže se prvi šeitanski čvor. Jer je u hadisu rečeno da šeitan svake noći čovjeku pravi sihr na njegovom potiljku. Veže uzlove i puše u njih, to je vrsta sihra džinskog, da čovjek ne bi ustao na noćni namaz. Vidite koliko je on uporan, njemu nije mrsko svake noći to da radi. Zaveže na čovjekovom zateljku tri uzla, pušući nekakvim svojim čarolijama i govoreći, lezi, duga je noć pred tobom u smislu, nemoj se buditi. Kad čovjek ustane, spomene Allaha Đelešanu, odveže se jedan čvor. Kad se abdesti, odveže se drugi čvor. A kad klanja dva rekata, odveže se i treći, i onda je cijeli dan čovjek raspoložen i dobar. A ako ostane jedan od tih čvorova, posljedica tog džinskog sihra je da čovjek bude cijeli dan neraspoložen, težak i nikakav. Zato se klanjaju ta dva kraća rekata, a onda nakon toga čovjek ima izbor ili hoće učiti Kur'an, ili hoće zikrit, spominjati svoga gospodara, ili hoće klanjati još duže rekate, kraće rekate, po izboru. Šta ako bi čovjek htio da malo duže klanja, ali ne zna dosta Kur'ana na pamet? Pa hoće da uzme mali musaf i da klanja, recimo, noćni namaz. Ni, ako može bez toga, bolje je. Ali ako bi htio, ne bi, ne bi bio problem. Noćni namaz bi mu bio ispravan i ne bi bio mm, pokvaren. Ali bolje je, opet kažem, bez toga. I na kraju, sav taj ibadet, tu noć ako čovjek dočeka zadnje dijelove zore, rekli smo da je najbolje šta? Da uči istigfar, da moli Allah da mu oprosti. Ja, u čemu god da provede iba noć, u namazu, u Kur'anu, u zikru, u dovama, hajde veliki za čovjeka. E sad imamo neke ovde stvari. Šta to ljudima ne da da klanjaju noćni namaz iako znaju njegove fadilete. Kaže Hasan al Basri, često je znao govoriti, neklanjanje noćnog namaza je kazna zbog grijeha. Posljedica grijeha. Znači, zbog grijeha koje čovjek uradi, jednostavno Allah mu uskrati da ustaje na noćni namaz. A često je znao govoriti, innama jethkalu qijamu lejl, ala man jethkaletu al hataj. <clears throat> noćni namaz je težak onima koji su opterećeni grijesima. Pa im grijesi opterete duša i srca, pa oni ne mogu da ustaju na veče na noćni namaz. Govorio je također čovjek počini jedan grijeh, pa zbog toga mu bude uskraćen noćni namaz. A znao je također reći, ako nisi u stanju da klanjaš noću i da postiš na filu danu, znaj da se ti mahrum. Mahrum, to je onaj kome je uskraćeno dobro. Znaje da ti je uskraćeno dobro i da si zarobljenik svojih grijeha i pogrešak. Abdullah ibn Mubarak je prenio u svom djelu Azot od Mesrukove supruge, Mesruk, jedan od tabina, koja kaže Mesruk je dočekivao jutra nateknutih potkoljenica zbog dugog noćnog klanjanja. A dešavalo se da ponekad sjednem iza njega i plačem iz samilosti prema njemu koliko on se trudi u tom noćnom namazu. Znači, tako je radio Mesruk i to je bio običaj naše uleme, ashaba, tabijina i činjenica je, braćo, i sestre ako slušaju preko interneta, da čovjek ako, ako zna za Allahovu vjeru i u Allahovoj vjeri godinu, dvi, tri, pet, deset, pa i petnest, a i nije smogao snage da klanja taj ibadet, da se drži tog ibadeta, treba podvući jednu crtu i napraviti obračun sa sobom. U čemu je problem pa on to ne može klanjati? Šta ga to sprečava od tog hajra velikog? Ako je to nemar ili neznanje, onda nek nauči i nek se potrudi. Ako su grijesi ili nešto slično, nek povede računa o sebi. Jer život je kratak, a najbolje što možemo podnijeti sa ovoga svijeta jesu upravo dobra djela, a naše najbolja dobra djela je namaz. Zbog toga molim Allah Rašan da nas obskrbi svakim hajrom i noćnim namazom i da nam da snage da obračunamo se sami sa sobom.